Išėjimo knyga 26 skyrius. Padarysi palapiniai 10 uždangalų iš suktų plonų siūlų drobės su melinais, violetiniais bei raudonais siūlais išsiuvinėtais herubais. Vieno uždangalo ilgis bus 28 uolektis, plotis 4 Visi uždangalai vienodo dydžio. Penkis uždangalus suseksi vieną su kitu. Kitus penkis taip pat suseksi vieną su kitu. Padarysi mėlynos spalvos kilpas prie abiejų uždangalų šonų. 50 kilpų įtaisysi viename uždangale ir 50 kitame. Taip, kad iš abiejų šonų kilpos būtų viena prieš kitą ir jas būtų galima sukabinti vieną su kita. Padarysi taip pat 50 auksinių kabių, kuriomis abiejų uždangalų šonus sukabinsi, kad būtų viena palapinė. Padarysi iš oškų Vilnos 11 uždangalų palapiniai apdengti iš viršaus. Uždangalo ilgis bus 30 uolekčių, plotis 4 uolektis. Visi uždangalai vienodo dydžio. Penkis iš jų sujungsi atskirai ir kitus šešis taip pat. Šeštąjį uždangalą sudėsi dvilinką ant palapinės priekio. Padarysi 50 kilpų prie vieno uždangalo šono ir 50 kilpų prie kito uždangalo šono, kad galėtum juos sukabinti. Padarysi 50 varinių kabių, kuriomis bus sukabinamos kilpos, kad pasidarytų vienas uždangalas. Atliekančią nuo stogo uždengimo dalimi, tai yra vieno uždangalo likusią pusę, pridengsi palapinės galą. Tai, kas liks nuo palapinės uždengimo, Po uolekti uždangalo iš abiejų pusių tedengia palapinės šonus. Palapiniai pridengti padirbsi dar vieną uždangalą iš raudonai dažytų avinų kailių ir virš tos iš melinai dažytų opšrų kailių. Padirbdinsi palapiniai lentų iš akacijos medžio, kurias reikės pastatyti stačias. Kiekvienos iš jų ilgis bus dešimt uolekčių, o plotis pusantros uolekties. Lentos turi turėti šonuose po du išsikišimus, kuriais viena su kita bus sukabinamos. Taip padarysi visas lentas. 20 lentų padarysi palapinės pietiniam šonui. Nuliesi 40 sidabrinių pakojų, 20 lentų kad po kiekvienos lentos kampu būtų pakištas pakojas. Taip pat kitam palapinės šonui, kuris atgręžtas į šiaurę, padarysi 20 lentų ir 40 sidabrinių pakojų padėti po du kiekvienos lentos apačioje. O palapinės šonui atgręžtam į vakarus padirbdinsi šešias lentas ir dvi lentas padarysi palapinės kampams iš abiejų pusių. Jos turi būti sujungtos apačioje ir viršuje, kad sudarytų vieną sunerimą. Taip padarysi abiejuose kampuose. Iš viso bus aštuonios lentos, o jų sidabrinių pakojų šešiolika, po du pakojus kiekvienai lentai. Iš akacijos medžio padirbsi užkaiščius. Penkis vienos palapinės pusės lentoms ir penkis kitos palapinės pusės lentoms. Taip pat penkis palapinės galui vakarų pusėje. Padarysi vidinį užkaištį, kad eitų per lentas nuo vieno galo iki kito. Pačias lentas aptrauksi auksu, nuliesi auksinės grandis užkaiščiams ir užkaiščius aptrauksi auksu. Pastatysi palapinę pagal pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno. Padarysi uždangą iš melinų, raudonų ir violetinių siūlų ir plonos suktų siūlų drobės ir ant jos išsiuvinėsi cherubus. Ja pakabinsi ant keturių akacijos medžio stulpų, aptrauktų aukso. Jiems padirbdinsi auksinius kablius bei sidabrinius pakojus. Uždanga prikabinsi kabėmis, už uždangos pastatysi liudijimo skrynę. Ta uždanga skirs šventąją dalį nuo švenčiausiosios. Uždėsi dangtį ant liudijimo skrinios švenčiausiojoje. Stalą pastatysi šiapus uždangos, o žvakidę priešais stalą pietinėme palapinės šone. Padirbdinsi palapinės įėjimui užuolaidą iš mėlynų, violetinių ir raudonų siūlų ir plonos suktų siūlų drobės, visa išsiuvinėta. Aptrauksi auksu penkis akacijos medžio stulpus, ant kurių bus kabinama užuolaida. Stulpų kabliai bus auksiniai, o pakojai – variniai.